Ben باش اول خدمة قامت بيشن روشلاتا نافين قالك نتو قالك دين مذهب قالك دولات قالك سيستم سياسي أنتي نظمة fakat ev sistemi siyasi çava çevun, çima çevun. E, çevun avan Çe çencam bukhar anin. E, Droja mey irode bandora van perçevunana e, ev şekli siyasi li ser civakê çi ye li ser vana em ê bise ji bo vê vê dersê de em ê yani giranî sistemê wer heta astekî xwedî bandorekî bilgesel yan jî her demet nava hewildanek bibin hêzê bilgeseldir em ê li ser wan bisek bi taybetî Türkiye, devletên Araba. E, Dîsa de derbare kesek werhîna arayişa azadiye de rubru bi tünekirin, imhakirin, asimilasyoneri diminin serve mevsekinin taybeti kurt. Fakat beri ve var brengeki tarihi e, yani nokta de ilişkesini despetkin. Nokta de zayıf bun despetkin rojlatan avindi. U serdema rojlatan avin inisiyatif evan datkin. Vak merkez na وەک ئایدی خۆ نا دعالی هێزە siyasi askeri ئەسکەری و ڕۆناک بیری دن گاف بگاوان تایبەتمەندیانە ئەوەندا dikin û ber bi rewşekî e, cudav diçe rewşa ge wer li hêviya alemê dibin bandora alemê de yê pêvajoya ge wer dest pê kir û bi taybetî jî ser wê bi xetê qalind bijîn vak cevheri rengi cevheri biji şey. merel serviseki ne baş Naha e, bir İslamiyeti carek di e, yani drojilata navin de merkezi imparatoriya çevun eveya di serdema koy heri berfireh u kurtti Emevi di pişre Abbasi fakat di serdema Abbasiya de taybeti jit satsala dehemindi e, idi ev rengi imparatori yani ev imparatori e, brengeki aktif hur e, hakim e, rol vandakir. Sebebi rol ne? beguma sebebi hundurin hen. Li servan var dihali zanistiye harekete vicdani o kominaldi hatın zaman. E, yani heyecan, ruh, e, Ev ew hêviyê yani ev tiştek hêvî dan insana heyecan bu buwar çêtkirin umide halasiye ilcegel wan peyda Ege dini İslam'ı peşkeş dikirin. Dişaksi imparatoriya Abbasidi, taybeti dişaksi biçimi iktidarı elser esası var destilat dariye, dici komplo, antrika, ihanet edin. Ev umudana şikest. Li servi esası var hezekiye girti. Garib beramberi erişeder vel berxo Hezeki siyasi askeri kurtna gav bi gav hezeki perçebûyî ve car carna serbixwena dibin egementiya hezin dîtir de dijiya. Bi taybetî ji sed sala daha bişûndin e, bandora e, qewmên Türk ege e, hatın hereme û taybetî ji Selcukî pir li ser imparatoriya Abbasî çebu o imparatori di fealiyatê de yani resmiyetê de hebûye ama di edin. E, hakimiyeta Türk'a li ser kurt e, iktidarê cî girtibûn li ser wê hakim bun, <coughs> xelîfê gibi awan dikir dima bu avan awan nedikir e, bi rengên cuda cuda ev ji ortaya rat kirin û li ser wê esasî bi taybetî jî di dema ge di şerê menaz girtê de hemberî Roma bir ser ee, hemen hemen e, bandora xwel ser e, giraniya heremê o merkezin iktidarı, Bagdad o e, İran o gav bi gav Anadol ve meşya. İnser çekir, yani ser merkez iktidarı çekir. Tabi ev revş, e, revşa perçebuni aslında. Merak arbej revşa lavazbun, perçebun, zayıfbuni. Fakat dîrok tiştek ihanîne yani dîroka civaka dema ge em digirin dest e, wer bi rengê merhelê gib temamî ji hevdû qutbûyî ji hevdû cuda ev xelas bû yek dî dest pê kir bi vî şeklê em nikarin tarîxê bigirin dest ji bo famkirinê جبر hinek tişta perçe perçe digri Mesela milli askeri mere perçe digride, milli siyasi mere digride, dest, e civaki, e kültürel, e zanyari cuda cuda mere digride. Fakat evana cuda cuda nemeş yani. Ve gıçava dema tariha Avrupa jem dixwînin û tariha Avrupayê nû em behsa Rönesansê dikin, em behsa reformasyonê dikin, em behsa aydınlanmê dikin. Evana sê tiştê ji cuda nemeş yani yani hatta filan salê Rönesans Jev reformasyon, jev aydınlanma var niye? Fakat jiboyge jevben yani cudakir, e, jiboy fahamkirin eşheften cudakir. Ama gelek cara ev dönem behv durmeş yani ve cari paralel bu vanre serubin hevbuyineki siyasi ve leşkeri mezin de hamu kıtayet hey. Çebuna imparatoriya, helveşandına imparatoriya, çebuna devleta, helveşandına devleta, evana çeb. Drujilatan avin diye bir şekliye. Rast lavazı, Abbasi, fakat tamamıyla ortaya ranam. Halifeyi, merkezi ama rubru bir erişetir kardım yine. Rubru be emogolardım yine. Dmile ditir dici. Rubru be erişe yani mili ava bu taybeti ali e, yani Mısır'ı, Filistin, Suriye. Dvan alyana dici be erişe çıra rubru dmine be erişe e haçperesta ec Avrupa. Tabi Avrupa e, de satsarya daha upşundu. Yani demak var İmparatorya Abbasi Vrojelata Navin de zayıf bu ne dici? De Avrupa'da hareketlilik ek çedbi. Ev hareketlilik çi zengin bu nek peydat. Brengeki berfreh sınaata demir ahesin ah peştkevi. Behesin işte gisne gran saban ağır saban ve ev tiştiha peştkevin. Liser bir esası bandora ve ziraat et dibe arz zede verimli dibe. Ebeya tesir elser lorde lorda yani ev sistema feudali dikin üretim zedet. Demek üretim zedet mi? Bize de buna üretimi işte, zengin bun, halkoşi, bilin buna aste refahi, kombuyna, nırhı maddi zede. Evana Hamud bin sersebebi e, ge, di sistema siyasi cigu hertin çeb. İşte serdama şövalyayı. Demek zengin bun çedbi, tehlike talanı peştikevin ji bo ev tehlikana bertaraf bibin profesyonel asker derdkevin pêş suwarî yanî şövalya û her lordek piştî wê zengînbûnê êdî wek berê nemakar bi tena xwe bijî ji bo vê arayîşê kombûyînê arayîşeyekî tiye pêş dikevin li îngîltera arayîşeyekî tiye li ferensa arayîşeyekî tiye li gelek welatên dîtir arayîşeyekî tiye pêş dikevin çima her lordek êdî bi tena xwe nemakar xwe par û gav bi gav devletê homojen ek bayraqê xwe bi zimanê xwe bi qiralê xwe ê mezin çêdibin evana bi giştî rewşekî nû derdixolê eskerî siyasî wer mezin bûyinekê giraniyekê çêd Fakat Avrupa disa heza iktidarê serekî tê di kilîsey kilîsa katolik agê îro jî di merkeza wê ıı, li ıı, İtalyayê li derekê jer dibêjin Vatikan û wek ıı, serkeşiya ruhî a ah, hemû Hristiyanên cihanê ê katoliktir. Ne hemû Hristiyanan, Hristiyanê katoliktir. Wî çaxî kilîsa katolik di Ewropade tek heza hakimiyeti bu. Berê lord bagliyê wê bûn. Yani vergi de dan, askercer lazım baddan ve cari devlet bun bağlıyor. Yani devlete mezun. Bak İngiltere, bak Fransa, Hollanda. O devlet editir de Avrupa. Bağlıyor kilisen. Devletin fakat vergi dedin kilise, asker dedin kilise, e, o u e, reba zevani rebebriye e hukumji dibun kontrola kilisede. Yani kilisede aynı vakte de çi henekeci iktidara kontrol cid. Ciboy ve krale hükme kilise derketa kilise fetva kildici vübida afaroz bıkra yajim. Hükmü yine meşru kabul bıkra hükmü khona makari bu devam bıkra. Mecbur bu berda. Yajim kilise alem beri derdik. Yani hakime dünyavi seküler u e ahireti kilise bu. Kilise hem hakime ahirete bu jber mafewe aforuz kirine havi. Yani mesela yeki gotinek ne baş bıkra tiştek bu gota taybeti derbare elmidin ligor kilise neva kilise ev din davet. Yani hem hakime ruhe insan bu hem ji hakime dünyavi bu. Yani vak devleta Avrupa bu. Demage ev hezde Avrupa çe bu satsalya yazda de taybeti yani satsalya deh yazda ev hez çe bu kilise xwest him betir bandora xwe fireh bike him betir bandora xwe fireh bike ev bandora xwe fireh bike rojhilata hedef girt ciber çi rojhilata navîn ciber rojhilata navîn merkeza imparatoriyakî imparatoriya abasî ama lawaz yani hinekî ne ketî ev yek di dor rojhilata çavkaniye gelek tiştay. Demek ki envan tiştanat nırxinin gerek emçavi irolenener. Emçavi irolevinerin emni karın tasavvur bu. Çünkü meseleye ki bej Avrupa çi rojilatana avin kuazu çavi. Eğer ligori rojamey iro mesela havkasa zengin, zana, içi cebuk. Fakat uçağı ne oluyor? Uçağı tam tersi. Daali siyasi, daali askeriydi. İcar eveyat daali çandiydi zanyariydi. Da ani tar astejiyani tarzejiyani'di. Rojelata navinli peş. Yani pırs greki beslenme tün. Kuarın ve kuarın tünne, birçibun tünne. Zanabun hani, kütüphane fır mezunu meşhur hani, kütüphane İskenderiye, kütüphane Bagdad, kütüphane cuda cuda hani, Ebn Abudden. Medrese hani, medrese tene e dininin, e ilminin. Kimya, matematik, biyoloji, o genel tiştediği ders dedin dayı. ولجلك مدرسة خدي أوكن يعني حتى هاج هنا تأثير وان يعني برماية وان هاي لمصر لشامي لبغداد افتشتاني هان حموهن yani hem de ali ilmidir hem de ali astejyanedir yani zengin bu nekey hem de ali tarzej yani. Yani ana mesela bizim ya taklitçit ya Avrupa amdık. Mesela hinek mijar adım taybetici mijare temizliki tişteki var tuna tam yani Tarz Tarze jiyana ruava baalin taybeti mesele temizlik edi. Mesele disiplin jiyan edi. Xwarin ve xwarin de. Cegle dijin u aroj helat tamamen jevdu cuda bu. Da aroj helat de frek e, alt alt yapi hev. Yani de bajara de de avakirna bajara, çekirna mala de. Ev mesele hatin girtin dest yani hatin dikkat kirin. Evvela rojava dizide nel peş bu. Jboyi de zengin bunek birde. İna Avrupa pser hepti kurd dibin, ali askeri kurd dibin, arteş çedibin, devleti homojeni yek, yek bayrak idi çedibin. Ve bana bağlı kilisenin bu çağı ev arayış derdik. Yani kombunek. O kurtbunek ali askeriydi. Eve ipkud biçi tabi ber broşelat anavin. Armanç talan. Armanç talan. Eve gerek <coughs> merec birnek. Fakat her şerek sebebi e vehen. Hinek sebep diyarın, liber çavanın, hinek sebep dolaylin. Esas sebebi e dolaylı önemli. Sebebi e dolaylı talankirin. Yani edemdiriş çiye ki ded zengin bun heyi o Avrupa bser kopti u tuhazı bir hezeki hegemon des deyni sariye ticareti des deyni sariye ver menfiat jetin armanc evet ji bo vê çi dike berê xwe di rojhilatana bîn ev sebebê demdirê ji dûrin wê esasî ne sebebê dîrek yani ê mubaşer êge êge pê insana seferber bike çine mesele din Hristiyantiye gotin em li vê de Hristiyan yani Hristiyantî li vir gelê Ewropî hemû Hristiyan fakat cêge êsalê çê bûyî dibin destê musulmana de heveya got çê na yani derê kutsal Hamud bin deste Müslüman ile em Hristiyan dedi. Ev çenabiş buydu. Vak hükmeki kudayı vak vazifaki piroz Gutun gerek emvan dere kutsal jbin denetime Arab Müslümana der. Ulservi esasi cisala hazaru hafteyu bişundi gav bu gav insan seferber kirin, genç kom kirin, suvari kom kirin, arteş tanzim kirin, Fransız, İngiliz, İspanyol, cihamu dere Avrupa dibin koordinatoriya kilise de u bere xwedan rojhilata navîn tabî hêzagê rojhilata navîn karî bak parasta tune bû ji ber çi Abbasî rewşa wan li ber çav zaten ne ne bin destê mesela Mısır Mısır dedi hilafet hebû Ev hilafet Fatimin yani ku Alevid hasibinin nabevan Fatimini halife Mısır'ı ev bu ne bağriye Bagdad bu. Havana serbukhop. Li derdora Mısır'ı u alikariya Fatimi hareketa İsmaili gelek cihadı bandor bu iktidar bu. Mesela vaja gelek vajarı Suriye bin denetme vandı. Hatta haji hinek kaleme levan hene derdora Bahre li Suriye İsmailiya bunu biçak. Yani ev ev tarikata batini agı Hasan Sabahcır e, var bina büyüten askırın fakat beri yüce habun o evana e, bir tarzı koy fedaiti me meşhurun fedaiti ne Hasan Sabahçı fedaiti perçak inanca evdi a İsmailiye o beri jihabuye o gelek cara bir suikastı ko meşhurun Salahaddin Eyyubi jidi cara serdestema birindar ama nemir dicara birindar fedaya tabi hep perçabunek var hecboy ve dema haçperest yani haçliyim. Dematen hazaru hafteyi hazaru hafteyi miladi uşunde. Ten zede berxwedan ekmezin beramberi xwe nabînin. Ji bo ve gelek ciya hakim dib. Kudsê yani ev derek em jêr Filistin hemû digirin. Mekî Misrê digirin, Suriye digirin. Divan derana de hakim. O, li esası icar Parastına parastina erdê musulmana vê carê Abbasî dikevin devrê vê. Hemla urgutlemedikin li لدجي خاچ فرس اف حمله د زروا خو د زروا خو 1190 سردم 1180 1190 به ایوب یاره گهشت آستکی پر مشهور yani پر پای بلند و انجام کرد ایوبی کردن بخوشی کرد کردستان نین کرد شدادی ازربیجان yani derek lüve derheyi mentika kurdayı tabi anha pişti şerit navbera Azeriya u Ermeniya da hat vala kirin. İdi Kurdluve de naj. Mentika cerdbejin e, kel, kelbecer. Ne kelbecer? E, şedadinit zamanı xwedi devlet avan ha bu hakim bun. Gelek ciyaban xwedi bandor bun. Ev e, malbatek Salahaddin je malbateki de, de bürokrasi de xwedi ci. Yani xwedi e, ci ee, halife banvandık u halife Abbasi banvandık u rastı jitten le tekrit bicidibin ev e, bajarek e, Saddam jile çevuyin lewir bicidibin ul tekrit Salahaddin te dünyayı yani lewir çelibi yani dayık bu jidayık buna Salahaddin le tekrit eyim u dema gişerel dijî xaçperesta dest pê dikin e, hemra hemla gil dijî xaçperesta bi emrê xelife Abbasî li ser Şamê e, yani li ser Sûriye çê dibe bi komutantiya komutanekî yani mîrekî e, Müslüman fakat bi eslê xwe Tirk navê wî Nûreddîn Zenkî. Bi Nûreddîn re malbata Salaheddin jî. Ji ber apê Salaheddin Eseddîn Şêrgo komutanekî mezin yani wer komutanê ki binavê dengê yani ji eyarê komutanı mezun. mezin wek çawan behsa Napolyon dikin wek em behsa e, gelek komutanê dîtir dikin yek ji wan ewş bi komuta xwe û bi rêvebirna çatişmê heta derece davi xwedî yetenekê bihêze û encam edikir yani. Bavê siyaset siyasetmedar. Tabi Nureddin serkefti bi taybeti Suriye şikaçperesta xalas dike gelek bajara bi pişre hedi hedi li dijî Fatimiyal Misrê dikevin şer û ee, piştî wê dimre yani hey Filistin rizgar nekiriye dimre fakat bu bandor dibin idi inisiyatif hatta astekî dixin destê xwe ama xaçperestina devletê wan li Filistînê her derê hen piştî gidimre Komuta kevdeste Salahaddin. O Salahaddin e, e, Kudüs'e halastık. Zaten jeb şundi ida ev mentika Mısır, Suriye, Filistin, Hamud kevmir olan, dema gidimrin icarc malbat avan e, hüküm dikin fakat vakvi hüküm nakin var e, serxev diçin o ne duyarlıymış boy parastina hüküm o gav gav memluki memluki xwe di navberê xwe derdixin astê jor û vî şeklî iqtîdarê dixin destê xwe û heta sala hezar û nehsid û şey heta sala hezar û pênsid û hevda hezar û pênsid û hevda heta dema Sultan Yavuz Mısır ji memlûkiya girt heta wî çaxî jî memlûkî li wan dere hekum dikirin memlûkî bi eslê xwe ji milletê cuda cuda ne fakat statûyek wanî wer wek azada tune hinekî nêzîkî yani ne kole ama giredayın. Yani bağrını. Dırya askeriydi, Dici cinadı yaştın aste verdi Ali civaki de mervantiye deyne. Bi, bi malbati hakim rok mala Eyüp yarı. O bir şekilde gav bu gav dınava iktidar edici girtin hatta iktidar girtin ve hatta sara hazar bensudu bensudu hevda ben avver memlukiya lüveda hüküm kiri. Tabi serkeftina Selahaddin mana kuy hey. Yani ev ne serkeftine ki ferdi bireysel. Serkeftine hereme ki esas. Yani peyza heremi bu taybeti a kültürel, a civaki, düzeye moral, eveya yansıtma kol sermile ve askeri siyasi çedike. O eveya bu ser sebebi her çıkasa erişe haçperesta ben avber hamle hamle çünkü ne hamle aktene haçperest hatını. Cihazaru haftayı dest bekirni, uvar devam kirni hatta hazaru sesi değil yani hundure süt salibettir sürekli hamle du hamle hatını meşandın ev hamlana nikaribun bici bana nikaribun bici bana fakat hatta şu an hatice fayda kır zanisti felsefe elim kitap her çeşit alimi yani hamle hamle haçli ne var hamle necboy harakirin kuştine tasfiye kirne tane bunu da ali Zanistiye دیجی فایده کرن جبوی خو دوی آلی دب مغولار هنگی ترسن مغول yıkım esas digirdin, karakterin esas digirdin. Hatta mesele bejin Moğol adama erişi Bağdat'a kiri kütüphane ve hamu balakırını cem edicle cem edicle reş herik. Jumurekebi kitaba reş herik. Yani kütüphane ki kaç kase milyon kitap dedi ha bunu. Kodet zanı demek ki hav kase kütüphane zengin balakırını cem. Kaçperest var nakin. Var nakin. Ne bejin cem ha kütüphane. digirin dixwînin dibin dizan dialimin yani و اویا تأثیرek ve bandorek ve mezin li ser derbasbûna çanda rojilata navîn Avrupa çêbû و evaya yek ji bingehê Rönesansê hemû bingehna yek ji bingehê Rönesansê ev tabi ji hezar û sêsidî û bişûn de aslında bandora Abbasiya namî ee, ji bo vê sistema siyasî družinata na vind belav dibe, iktidar dikev destê Tirka gav bigav, yani sed saliya çarda û pê ve Tirk hakim dibin. Di min rojhilat dijî e, Faris ji nuhdê ew e, yani dewletekê ava dikin e, Safewî, yani dewleta Safewî wê de ava dikin. Her çi qase yani hakim ewan bi eslê xwe Fars bin fakat de esas di karakterê iktidarê Farisiyê bir bir şekilde devletek vur avad bi devletek mezin o devlet jî Osmani ag xovek devama Abbasiya dikirdest ji ber sunnî yani mezhebi Sünni esas dikirin wek devama Abbasiya heta navê xelîfal xwe dikin yani Sultanê Osmanî vak çawa xelîfel xwe narin merkeza devleta e, Müslümanayı o bir şekilde devletek var hmm, Osmani dest pê dikir heremê tişe ee, ber broj hilat dibet ve hemû derek bere basil ser bandor bun hüküm dike tenevve besnabe misrej dikir. Je ji memlûkiya misrej dikir. Bakurê Efrîqiya digire, ber bi Ewropa dibe, İstanbulê e, digire. Hatta car carna giyaştî hatta sinorê Avusturya, yani hatta sinorê Viyana jî çûye. Wermezim. Ne pêvajoyek. Fakat ve pêvajoyê de e, idi denge e, be yani denge dile dilehe avadı, gav gav peştkede. Osmani rast hezekvani askeri hey devleteki mezinin dışarı koy askeri de lidiji Avrupa carna kazanç dikin. Jina kokiyet hundura Avrupa fayda dike carna mesela Fransız bu arada bin yek lidiji Avusturya şerdiki henekip serdikev diji Macaristan şerdikip serdikevi. Yani Jwanna kokiyet nava Avrupa fayda dike carna dilehê xwe de hinek tişta qezenj dike feqet bi giştî bi giştî êdî di rojhilata navîn de sekin çêt di zanistiyê de sekin di eskeriyê de sekin di siyasetê de sekin yanî êdî pêşveçûn Avrupa nûj xewrat nûj xewrat her tişt tartışma çedibin. Şoreşi dini hani. Devlet enu avad bin. Bi taybeti mesela devlet ekvak İspanya. Jiber İspanya de de dem de serdema Amaviyadı İspanya ji ali Müslümanat hat girtin. İşte hamle ser Avrupa çekirin. Tarık bin Ziyad, Musa bin Nusayr, abana derbas bun ve ev dergirt. Haysit sali, neziki haysit sali ben avber Arabat İspanya'da hüküm dikir. Arab. Amavi bun, fakat Arab di pişre gav bi gav Hristiyana di İspanya dixwe <coughs> tenzîm kirin û li dijî ketin şer. Di sedsaliya çarda de yani hezar û sêsidî û bişûn de gav bi gav ketin şer di sedsaliya bazda de ev şer bi encam ev şer bi encam çav bi encam girdin. İspanya carek di bu dewletek Hristiyan u devletek Hristiyani fanatik u sadece Hristiyantiye li ser axwe qebûl dike li dijî ve ne Müslümantî ne jî Yahudîtî qebûl nake bi vî şeklî devletekî mezin çêbû kengî dawî yani de devleta Arabayê dawî agê li Spanya li ber xwe da 1400 sala hezar û çarsûd û not û hefta yani duwê serdemê di salek zêdetir kêmtir e ama duwê serdemê di Grenada bu. Grenada teslim bu. Be Arabice bezin Grenada. Teslim bu kilit teslimi ev serok e, mire ve devleti kilite bajar teslimi Kral İspanyol mi çağırır? Kral Evan bu. bun yek jim yek mer bu yani jim mer hev bun ama bercevendi bun yani vaki yekitya heza bu Ferdinand Alfonso ve Isabella. E, hatta evkek hey mesela e, demak e, miri Arap e, kilite teslimi kral espanid ki hesir çağırdı. Mire ki pasif bu ye. Der dora bir gırtın değnekler, nizam çavakirin değnekler. Neticede liberxana da yani hiç liberxana da pasif bu tüm teslimiyetçi bu. Ciboy ve pır da hat rahnekirin, diyavi zahf ev rahnekir. Ama encam ede kilit teslim kir. Ama kilit teslim kir hesir çavi bari. Diyavi uçak cer dibecem. Dibe tamam baş. Vak jinik abi gireyim li ser mulkek îtenî karîbek zilama biparast. Tabi ev gotin li gorî wê serdemê qase cinsiyetparêzî be ama e, gotna wê serdemê bû e, di pişt re literatûra siyasî di pir hat xebtandin ev gotna diya e, son mîrê e, girîna da e, heta mesele gîvara bi jî di Birleşmiş Milletler di ji bo serokekî Amerika Latînî bê dibêje pir teslimiyetçî bû ji Amerika re دبي أجي قلت ناس ميرة داوي إجرينا دا إي عربة دوي سروكيوت بيجم yani ek zamandı nikari bu kabı parezi, başkana parezi neticede teslimiyete rubrudmini devam hani evgutun. Demek ki Arap o Müslümanca Avrupa dertken yani idi Avrupa avadı. Bir devleti koymazın İspanya, Fransa, İngiltere, Avusturya. Avusturya beri havkası devleti küçük ne bu? İmparatori bu. Macaristan tevle bu, İspanya tevle bu. Malbatek habutel hakim hüküm dikirim. Cuvar digotin malbata Habsburg. Avana pır cihati bun dvan mesele ge nüfuzi khafreh bik. Gelek velat hamez dikirin u var imparatori imazım bu. Tabi hinek devlet ciheçene bu bun. Mesela bak Almanya, İtalya, bak devleti merkezi hiçene bu. Avana ancak tisali 1800 haftayı şundu çebun vak devleti merkezi. Yani bacar bacar. Tabi ev denge e, Bukhara e, yani gav gav icar tene dengena serdestiye Avrupa derken peş. U eveya disat salya hicda u nozdadı kulüplin brenge tasfiye kirina bandora Türka Alser Avrupa. Hamu velati Balkana Yugoslavya, Bulgaristan, Yunan, evderana hamu uçağı serbest bud. Xoş bandora Türk'a halas kırın ve Türk cumhur derketin. Yani satsaliyan ozdadi idi yek yek perçe erde Avrupa dibin deste Türk adnama. Xoş beker. İşte ev bir sersebebe ge icar Türk dangav dibin roja ava ve care vergeze detkin askerat xwazin ji bo ve serhildane kurda çedibin e araba çedibin tepki dert kevin hole ev an hamu uçak dertken. A tabi dibe serdemedi. Yani satsalyan uzdadı. Drojenatan avindi. Gelle guhartin çedip. Satsalyan uzdadı. Yani hazaru haysidi. Tam hazaru haysidi. Vak noktaki bingehine drojelatan avindi. Çima hazaru haysidi noktaki bingehine? Çünkü hazaru haysidi de ilk hamla Avrupa agil ser Mısır'a çip. Yani brenge koyunu, brengi burjuvazi, liser Mısır'a çip. Napolyon ev hamle peşxist û Mesir işgaldir. Tabi evana bixwarin gele guhertin e, anin idi. imparatoriyek hey navê imparatoriya Osmanî hakimi yani binav hakimil her derê fakat pır lavaz bûye ve ev imparatori idi tepkî veren beri bederdik. Serhildane Kurdan hezar û heyşidî û bişûndê idî dest pê kirin. Ê e, Ereba dest pê kirin. Ewropî hêdî hêdî derbas bûn. Hezar Napolyon Mısır girt. Piştî wê demek dirêj ve carê gav bi gav bakure Afrika hamuş ji bin denetima wan derxistin. Fransa ket Cezayir, ket Fas, Tunus'e evan hemû girt. Ji bo çi deyn Minak embejin bêjin deynê Fransa Cezayir Cezayirê hebû. Gelek deynê wan hebû. Li Cezayir vali hay. Vali bağliye ki bağliye İmparatoriya Osmaniye. Fakat e, Fransa ji yani sanayi peştikeve ihtiyacı aleme zedet bin evke sanayi ji Fransa gemit xwazin ji Fransa pirek tiştê dîtir yani çit tiştê ji lazım, lazim araç, arac gereç teknîk ev tiştane hemû lazim in heta ji boî xweşiya xwe şexsî ver e, heza desteladar genelde hezeki var düşkün koşuya koyu. Ciboy ve mesela narı tiştenu ile Avrupa dertkevin vanjit huazın. Biz zaman bin deynat demini. Eni karvan deynanat. Jiboy ve mesela Minaka Cezayir Çavahat işgal girince Ali Fransa. Mesela Kunsule Fransite Juvaliye Cezayir Nabi Hüseyin buyu. Juvaliye Cezayir dibici kadeyni valatim. Valiye Cezayir hadis dibi. Çava konsulek avvali u bahri imparatoriya Osmani u nizam بناو دنگ او کنسولک تجرد بج کدین ولاتیم دبی کدین آمد دین خوبت چمات ناد او جی عادز دبی او هی چیزر نکاشا میشا او مرپی میشا او کشکش که راد بن نافچا و کنسول او او فرانسا کر او کش بوی خو کر وک مثلا کی اونوره و او بو سبب دیرکت یعنی سبب مباشر جبو اشغال کرنا جزار و جزار هاتیلش اشغال کرن Tunis bi vî rengî, Fas bi vî rengî, yani Bakurê Afrika, ew Bulgar nêzîkî e Avrupa, di sedsaliya nozdadî yani hezar ve heysîdî û pêncî û bişûn hemen hemen hemû hat îşgal kir ji alê Ewropa. Di Misir de hinek ew çêbûn, hinek hewildan çêbûn. Mesela Napolyon derbasî Misrê bû. <clears throat> Em diqet bikin rojinata navîn taybetmendiyek wê var hey. Kî hêzak bixwaz bibe egemen bibe egemen ser cihane berê xwe dibe here ji ber kilîd meselen ha xerîte heba hîn bêtir ve mesele mere lê binar hîn bêtir diyar dibe riyê ticaretê yani di alî coğrafik de kitab hevdû bigirê de Asya Avrupa, Asya, Afrika, Avrupa üç gene navbera van her si kıta dey. Riye ticaret etler çunutte. Her havi stratejik. Bu yek hiç Afganiye şahristanyay ji ve berê xwe din wir Napolyon ji wek hêzekî egemen di cîhanê de berê xwe da İlk ilk ilk hemlal derve li ser rojilata navî li ser Misrê çêkir Napolyon bixwar çi anî her tiştî hamla Napolyon ispat kir ki idi ev İmparatoriya Osmanî zamanı ve derbas bûye hêz û hunerê gilber xwe tünne. yani çi jêr bibêjin ev carna futbol de zaman xelas dibe ek zaman hey. چی جلبش زمان ماندای yani zaman mandaytlis Uzatma, uzatmak ev eşkere bu çünkü ne garip berxo hatta u çağı Napolyon pir ev ketmi balke şey dibe demam çun Mısır'e askereki Arap mutlaka garibu askereki Fransız askereki Arap mutlaka be garibu askereki Fransız birlik ekip çünkü Arap o birlik ekip Fransız vekef fakat bölük eki Fransız garibu tabureki Arap veya nitelik nişandıdır. Yani rola nitelik u farku cudahtiyat navbera düzena askeri adrojelad u adroj avad nişandıdır. Dema gibi kabar güç be yeki Arap karı mutlaka ki Fransız. Eve kabul dikin yani teke tek. Dema ki birçok bir hinaşer gibi bir asli birlik e birçok embeşin manga takım bir şekli jiber hüneri şer hinate dizede e, rol analizi Yine tez mevcilendirme başrolünü alizi, teknik başrol alizi dibeci vekhev derdik. Vekhev derdik. Yani ev demek ki duvardı kaba güç de denge girin. Ev kaba güce grola khuat list de, dama teke tek de de denge girin. Ama dibeci bölük eki Fransi mutlaka tabur eki alet ilişki. Ciberçe duvardı himbetir icat. Silahlanma, mevcilendirme, hüner eşer, taktik, avanat kevin devre ve bir şekilde aslında çi izah dike nitelik bu yine Avrupa Nitelik bu yine Avrupa o niteliksiz ya gidi droşiladı desbegiri peşti. Peştik kev. Yani tarih habara faş diyardı. Ev minakek. Tabi bukarı gelek ev kedicitin. Fikri Avrupi idi ki direkt der bastı ve ürüne şoreşa Fransi da alevi çandi biçimi iktidarı nizik bunel hüner le edebiyat ev dert kebhole hinek tiştedici dertke bu hole. Tariha Mısır'ı hinek dertke bu hole. Tabi mesela Napolyon tene asker bukharmani. Arkeolog bukharmanin, tarih nas bukharmanin, zaman nas bukharmanin, gelek kes bukharmanin. O avana geryan ditin tariha ki acip heyvandır. Heykelin, piramidin, zamçının, zamçının, erçiştane an ditin. Duen avberet askereki Fransi gevirek. Ser gevir nakşabun, dipişre yeki بنابو دنگ یکی آرکولوگ یکی ناوی شامبولیون والی ناری گوت اف یازی یازی یعنی یازیا هیروگلوفی وی چاقی وی, وی چاقی اشکره yani hamla Napolyon eşkere bu kayı. Bir rengi de ali gühertina eylimi kültürel u meji evji e, katkıya ve çebu. O pişti ve tabi Napolyon derket İngiliz keteni. E, İngiliz'a gav bu gav var, iktidarı li gorî xwe pêş dixistin di tarîxa Misrê de bi taybetî di sala hezar heysid û çilî heysid û sihî heysid û çilî di wê demê din guhertinekî ciddî çê kesek bi navê Mihemed Elî bi artêşekî diçi Misrê û li wir dibi walî artêşa wî giştî Arnavutun li wê de dibi bilser Mısır'a hüküm dikin, Kuri bilser Suriye hüküm dikin, dosteki bilser Lübnan'ı hüküm dikin. Fakat ev ya duhaze devletek inhu aba. Yani imparatoriya Osmani bugar. O dijberiya xoyi imparatoriye nişandı. Yani bece ev imparatori bir rengi nameş. Eğer em bu xazın bimeşin, giringe em sistemeki siyasi nu ava bikin. Bi meclis, bi demokrasi, bi helbijartin, vak çaval Avrupa modern modernizasyonu dayet me. Suri wî Sûrî hakim ew jî aynê dostu ê Lubnanê ji yani wî ew uçgana aynê yani a Xwedî Bandor, Lubnan, Sûriye, Misir, evana destî wî dene û hemberî İmparatoriya Osmanî radbiserpî. Hemberî İmparatoriya Osmanî radbiserpîya. Fakat divir di tiştek hey yani taybeti, rola Avrupa de heştina imparatoriye de merebinar. Avrupa dengesiz. Yani peşveçunat Avrupa dengesiz çe. Dengesiz. Ev dengesiz iş kuti. İngiliz zedel peş. Gelek dere dünyaya sümürge ve hen. Hakime gelek dere dünyaya. Fransa disal peş. Avcı sümürge ve hen. Gelek dere dünyaya. Henek velatı editir, Duy astit sümürge van tunen ama mezin. Almanya nüh pefti. Ne bu xevdi toparlamadı bi devlet ekmezin merkez merkeza Prusya'yı. İtalya ne bu ser xevdi. Sanayi peştike ve silah peştike ve arteş açedgin ama dereki bigirin tünne her derdibin deste devlet ekmezin de Fransız İngiliz. Ev ev gerginti gerginti her ser paylaşımı udhundre gergintiye de denge dibi ser sebebe gihina devleti Avrupa ne xwazin Osmanya ji ortera نخوازن عثمانی جور تراکن تا حال بگه بخوازن ده و گبیدن الارده کرد شته که گلسر Ne مینتونه نخوش zaten Nabi, Nabi Osmanlı tarih edi ve çağı ve zilame nekhoş der bastı. Hasta adam. Dehve gibi denil erdek ev. Eğer bu khaz. Ama nakoki vani hundurin nahe. Dema Muhammed Ali Rabu. Jiboy gnu bike. İngiliza eğer bi deste rojelata navin rojelata navin xwe nû Nikarın nikarın egemen biniz nikarın egemen biniz bu evi İngiliz'a der ihanet kir dici u derket u destekdan imparatoriya Osmani o bir şekilde hareket Muhammed Ali tasfiye kir hareket tasfiye kir ev <coughs> şureş piser nekir hal bike mesela Marx jid beji Marx çi dibeji bu Muhammed Ali dibeji Muhammed Ali tek insan bu tek insan bu e gijdil xwest e gijdil xwest ev kume vala ev Osmani bi ki heqîqî re bikar. Di derbarê Mihemed Alî Marks vedibêje. Tek insan bu ê xwest ji dil Yani var ji dil du can ki ew kofiya kofî ew kume gul sultanê. Ewa vala bi qafakî heqîqî re bikar. Yani rastî bike qafakî heqîqî. Ev e, tespîtek rastî jî demek ki, diqet bikin îxaneta Ewropa ser çi esasî. Eger bi xwe guhertine çê bikin ew nikarin di pişre işgal. bikin. Ji bo derengişne hatta zamanı ve bi. De peşre tabi e, Muhammed Ali orta rabu. Zarıvi devam kır. Zarıvi civakui zaten ne radikal bun? Teslimiyetçi bun. Greday Avrupa bun. Hatta kole Avrupa bun. Mısır peşkeş dikirince Avrupa yarın. Nırkhe ve hamudu frotin. E, o tarzı e, e Van esaslı girdin. Mesela çava Mısır bedir bandura Avrupa serheyil gori deredi jicil kıyafet opera nizamçı ev tiştan avet girin. Bir bir şekli ev mesela bserneket ama demage em berbe e, şer cihaneyek emin biten emled narin ga Avrupa idina kokiye xo namakar bukhare yani namakar ve şere u ev nakoki gav bu gav tuxazın patlak bidin u eveya bi Cihane cîhanê e, yekemîn bi encam bu. û şerê cîhanê yekemîn ji ber Osmanî jî tê de terefek bû e, ji bo vê jî dawiya şer de e, ew yani terefek Osmanî tê cît girt şikest Almanya ji bo wî şikest Osmanî jî şikest û wî şeklî Osmanî îcar zamanê perçebûna wan hat. Li ser wê em bisekin fakat em navberek edin.